就一笑。 Musika txilo aldea bihar agatxan hasiko da eta sortzi horren ukanen dituzte parte hartzaile kantu bat idazteko, itzekin batera, grabatzeko, nasteko eta bidaltzeko eta hori mango diegun gai baten inguruan desafio zaila baina bost taldek izena mandute iso kizunari erantzuteko hemendik minutu batzu orkestuko dizkizuet talde guzi horiek baina lehenik gorko gomitak horiek ere musika txilo aldean parte hartuko dute eta talde batetik badugu aian de etxeberri, Petra taldearekin eta bestetik David Ondar Bruce Polit eta Subiet taldearekin. Gabon zuai? Gabon, gabon. gabon. Untsa Bai, bai zuen talde berriak orkestela aturiak? Hori bera. <laughs> Aurkestuko ditugu pixel uh, eh, gelago, baina momentuko, bat gure gure gure Joshu gien, gure Sniperak. Sniper! Untsa zila? Bai, zure Matil. Zitun zuen ben? Ebe... <laughs> Zte ez izaztak itxo bera, ez dut parte hartzen, baina nalere... Txatuko nizek hartzen, ene... Nega hauzatikia emankizun edo juni. Kronika bat egin goi diguzu? Bai. Gai batekin? Eh, egia ezan, eh, ez, ez dut oinu zentratu zer izanen zen eh, gaia, izanen, izanen da zerbait hendik uh, minutu batzuetara. <laughs> Zuri kronika entzungo dugu hemendik horren erdi bat, eta jakintzazua ere jokoak ikonen ditugula ahats untan biak atabera joaiteko, bertan izan dira Bebe Brun eta Naia taldeak, bi toki dira jokoetan eta ongi uh, entzun emankizun hori toki baten irabazteko, bi toki dira bi aliz barko duzue beberuen eta naia ikusteko eta gure partaidea imezu bat bidaltzeko sustengu, uh, sustengu emaiteko adideaz isoren Facebook hori aldera juten ahal zarete. Beste taleak orkestu entzin, zuenak orkestuko ditugu, aiande etxerrizuekin hasiko gira, zuk baituzu uh, bien lehenik eman izena, Petra dituko da zure taldea. Hori bera. Eta uh, nor izango talde hortan nola zaitik nuntzer? Beraz, uh, Xabi Dupui izanen da, hori uh, berarekin eginen talde batean uh, iluna baxa deitzen zena. Mhm. Eta aspalditik ez dugu jo elgarrikin, modu aspaldi aspaldi zinez, eta beraz, proposatu dakot, parte hartzea. Eta ez dakigu ono zeinen dugun, mainan, uh, mainan biak motivatuak, pixkat berante elkartuko gira, ere. Larun bat ahatxean elkartuko gira. Bai, moa ba, lehenago entzinatuko niz, pixkat. <laughs> Ez sobera ere. Laburra ere hori. Borreita sortzi denik laburra zuko gita lau baki gertzen dituzo? Ez ez, hasiko niz lehenago. Ah, Itzekin beden gero, gero ikusiko. Eh, uh, iluna baja taldean adezin biak. Ondotik zuk, eh, sortu zen, kiwi, antze dut? Diabolo kiwi. <laughs> Diabolo kiwi, minezker, eta orain nioa uz taldean adezin azura nahiarekin. Uh, zein du, Be uh, Diabolo Kiwi, ah, ere bai? Ah, Konzertu bat entzat. Ah, dos. Eta... Etzen du dula hain aspali orduan? Ez, badu, af, guai, badu urtea pasa, ala ere. Badu urte bat erdi, ene ustaz. Eta zen horrentzat, eh, konzertu bat entzat zen, proiektua. Ah, Eta, eta gero guk binaka segitu ginoen eh, julenekin, pixka bat, eta gero aldatu ginoen pixka taldea. Baina uh, ginen da berriz egun batez. berak bateria egiten du, gitarra ere uste dut? Bai. Eta zuk... beste ere. Za beste ere? Boa, pf, beste gozatzen. eta zu gitarra apala, kantatzen duzu ere. Beste, beste talentuak baitu zu? Bate, bate. Ez zeiten utan hemen, hori hori bak. uh, grabaketan horken endo urtan? Ba guk, ene ustez. Ba zu eh, materiala lokatu duzu edo lan, nola pasatzen? Ba ez, inen dugu, duguna ikien, nik hartuko dut uh, mikro bat hor nunbait eta... Zinez minimalista inen dugu, gure, gure alekin ez komplikatuko. Aztapenan petsatzen ginen pixkata handi egitea behinan azkenean, eh, ara, asigiren eh, bezalain endugu xumeki dugun eh, gauza atipiekin. Joan, gero teknika, <laughs> teknika pixka bat berantago aipatuko dugu, baina bestale badugu David Ondarz, David Goliath Ondarz, hola ezagutzen zaitugu, hemen? David Ondarz. Da egiten ondaz bakrik, gaur goliatzez da hor? Ez da hor, jo. Gaur goliatzez da hor. Uh, eh, Bixente irigarraiekin ingo duzuzuk uh, eh, musikatziro aldia, zautzen zaituztegu zuzue izenik uh, Euskal Iratietan. Ditzen gira Bixente eta David. Bixente eta David, <laughs> ja. Voilà. Eta aldi bat, bi labetero, gutxi gura bera, goizberri saioan, haizizte? Hori da, hilabeteko kantua edo ez dakit. Uh... Horren joan urtean brazen zartzen zenuten? Hori da, jaz uh, hartzen gintuen uh, brantzeseko aireak eta urten Mikel Aboa. Horra, Ondoko artean berdin junia lide, ez da <laughs> da, bai. Zain da, zailena, brantzez edo de la boa? Uh, eh, brantzez aski zaila da. Eh? Gero Mikel Laboa, bai, simplago jenen dut. Eh, brantzez aski, eh? aski komplikatu da, bai. Bo, zuek folkean egoten ziste, hortan dugu? Bai, beti, bai, gitarra akustikoarekin, eh, eta ikusiko, ea aste buruntan eh, gitarra elektrikoa aterako dutan ez, eh, normalki bai, gitarra akustikoarekin. Oh, Bixentek itzak idazten eta zuk musika, hori da? Hori da, beti formula hori, uh, beraz itzak idatziko ditu, eta gero honik eh, musika eta grabaketa. Uh, zure bozu loop bat, loop makina bat, hori diguzu zer den? Be, loop uh, pedalau, horrekin grabatzen da musika parte bat, eta gero behiz uh, da, parte hori jipikatzen da, eta horren gainean grabatzen aldira eh, beste kusa batzu edo parte batzu, eta egiten du, hola, biskotxa bezala, dira adira, bat parte, be, hola, <laughs> bada xokuruta, pasta. Johnny Alide, Paul Bocuse. <laughs> Denak egin eta horra. Eh, Horri erabiliko duzu, estu buruntan? Uh, ikusiko, normalki bai, normalki bai. Uh, uh. <laughs> Zek ino susen zein goduzun. Bat ere, ikusiko uh, itzen arabera, itzaken arabera. Hai. Eta zuk, Josu, zaitik duzu parte hartzen Moskatzilo aldean? E, ebe entzun baitzuk uh, Euskal Ixatiak, asteuntan, jakinduk uh, sahar notegi garaia idekia dela. <laughs> Hots! Hori da, eta aste buruntan ezin, ezin. Pen, pena, ba, penatua baina ezin dut. Egi gozenuan, bestela? E, eh, pentsazut baietz. Bai? Bai, bai, baietz. Beste bat batan egingo du, eldo hortan, berdin. Bale, ba. Bo, grabatzen duzu, xagak eh, <laughs> uh, nutegian, mugiko reikien, hola? Erazetan, ba, ba Ez, reitik ez. Ea irazten dugu. Dekintza <laughs> zue eh, beste batek eh, ideia hori ukan duela. Ez du eginen, baina kasik egin du. Hola, mm -hmm. dekintza zue, eldele urterako, ah. posibe da ere, zer ez. nola prestatzen duzue, musika txiloldia, berroitza eta sortzi horren horiak kasi entzin? Pertsatzen dugu dela materiala, prestatzen? Egan Mm, bai, bai, eh, ez gehiago eriak berotzen, <laughs> eta eh, ez ez gauzanit. Eh, gai haukan arte, nien iso brain zinatzen, boari bera, bo, deia, erraiten lagunek, ez, haste ah, buruntan ez, ezin dut. Eta hori, deia, <laughs> gauza zaila da. <laughs> e, e, estudio bat, montatu duzue? Horako zerbait, uh, gara do dena mandu zue, hor, uh, ez urgun izateko? Nik bai, estudio bat femuntatu, estudio bat, ez da estudio bat, miran eh, jodena gehirua bederen, uh, eta instrumentuak bai gila batian. Zer bat zuhortan? Zer bat dut estudioan, fe, estudioan, bai. ekir hortan. Zure estudio eh, hortan, uh, bai. Bat dut nire teklatua, amplia, bi gitarra, eta gero ordena gehirua, eta nire pedalak. Antzutu gaita, Davidek ere teklatu pixka bat zuten duela. Ba, pixka bat, <laughs> pixka bat zinez. Zuka jandez, zer eh, kariko duzur dan eh, estudio hortara? Be, eh, ba, izanen da mikseta bat, ez dakit nola egiten alden, baina ara bon. grabatzeko soinua. Maitiki bat. Maitiki bat, ba, hori eh, Gero, ba, instrumentuak eta inguruko gauza guziak, atxe maiten bada, majakaz bat horre indi behar. <laughs> Errekaut eta ikusiko, edo azita batzu du, ikusiko. Hor <laughs> dut bat, ba, osue, biegun orientzat? Denik pentsatua? Pentsatu ez sobera, gero ezan dut bezala heldu da aski berant, Xabi, beraz eh, lehenago hitzak idatzikotut, da niz sobera intzinatuko musikan, ala ere, biekiteko. Mm -hmm. Beraz, uh, larun bat ahatxean hasiko gira musikarekin, eta lehenago hitzen zat, eta ara, ikusiko. David, zuetetik? Uh, eh, be, Bixentek idatziko ditu normalki hostilara uh, mm -hmm. eta mhm. gero hasiko naiz prestatzen uh, laurun bat atxaldian, eta espero dut bukatuko dut ala arun bat atxeko, minan erustez, e, eh, igande atxaldian behiz. E, eh. bai, Itxoen goituzu, bisenteren itzak? Bai, hori da, bai, bai, bai, bai, gaia alaia den edo, epatu ba, dugu deia, minan eh, ea, zer doinua sohtu eta gero be itzaren arabera be, ikusiko dut zer, ginen dutan. Garaipena duzu helburu biak. Bistan dena biztan da. Jotake, <laughs> bai. <laughs> irabazik. Da bidek deia intzina, deia intzina hartu zu, uh, eh, Bixente bertsularia izango. Hori da. Eh, bai, bai, Alferrai. <laughs> Nik entzut bat zira, egun mila eusko irazteko beraz. Eh. Bai. Eta egia da. Egia da. Oh, ja. Yeah. Eskuri gaitu beharko dut bi hartu zu. Ah, bon. Muy ba, pasako da. Bakite, bakite, ba. uh, Beste talak aurkesteko urgunia aldetik uh, txobin iturgiria. Txobin iturgiria eta mahilu lapai jadek tale bat montatuko dute talo mixto, ditzen dena. Mm. Sobrintzen <laughs> behitzatuko zen Josu. Talo mixto. Talo mixto, ditzen da, biak gitarra eta hautsa erabiliko dute. Urruinan izan da hori, eh, ikusko dugu, biak edo igandean, jagoniz, eh, haien ikustera, maulen, ere, sirutajak eh, mugitzen dira. Eta hori ongi da, txabaten dut. Zinka ditzen da talde hori, zinkako kideak dira, horren ditugu Jordi Fouché, Dion Txekopar, Juren Giraz eta Petie... Ez dut lortzen akurtzen edatzi duena, Jorek Garra ezeket. Nise hur, uh, ez dute gauzan dirik eman, bakrik uh, Jordi Fouchek bateria ingo zuela. Bestelik ez dakit, horre... Ez dakit, baxe ritmikoa baute. Oria, ia. Ia. ez dut zentuzo zuen bestak Dion Txekopar, uh, Petie eta abar? bakizu ez zaiten duten uh, gisa? Bat egiot ere. Ez, neok? Mea, siberotrak, aski dira akapela katatzen duturako, bera, beraz, kusiko berdin kapelan hariko dira, kalakan bezara, bateria bat, eta ieka. kantua. Bote desu, berdin. Berdin. E, Horritazen ere, musikatxilo aldean, dena sortu behar dela, ezin dela hartu uh, dianik idatzia den musika bat edo ah. itzak. <laughs> Hore horretu azur, txibutak entzat, jaten duzun zela maite usteloko zegita, maite dute ere hartzea janik, eh, janik egina dela. Eh? <laughs> Ez? Degia? <laughs> Akapelan bai. Bo, pizturik zen behar bai. Beste, edo, azken talde hau kanen dugu, hori zelan da, Antxon Lajandaburu eta eta bere taldea, Antxon Arrazpean txapetan dugu, Benjamin Dolabaka, Simon Gajat, Guillaume Koeio, Coelho, Koeio, ez egitea. Kueloen ustaz. Kueloen ustaz ere bai. Koelos. Uh, eh, Arduan, hautsa gitarra Antion Laranda Burentzat, Antion gitarra eta soinu teknikaria izanen da, Benjamin de la Vaca, gitarra pala, Simon Garratz pianoan eta Guillaume Koelo, bateria eta perkusioak. Zer, ari handei duridu... Sobera da hori, ez? Arritu zaila. Ez, ez. Soinu teknikaria errandu zu, eh, izanen zela. Antion Arazpen. Ah, Eta ongi urtu badut bere, eh, bere txeko estudioan egiten du uh, eh, amikuzte aldean, Ana. Eta gero ezkit, gero simun garrat monte piano bakrik, baina gauza nitzitzen ditu berak ere. Bai, eta ongi gaine. Eta ongi gaine. <laughs> Hori da, hori da gauza. Eta gapala, trompeta. Trompeta, xirula ere. Xirula ere. Bai, emako zu ere triki, triki bat, bai. bai, moldatuko da. <laughs> Bon, ze errandugu aldiz, uh, eh, edo nor, Taldea, partu, <laughs> taldea finkatu behar da, baina talde hortan edo zer itan alda uh, eh, Simonek nahi badu asken momentuan uh, trompeta egin, trompeta egiteko diretsua badu Horra, zon izango diren, bost taldeak aste buruntan eh, desafio hori erantzungo dutenak uh, Nolek uste intuzue beste talde horiek, belur ziste biskat? Ez bat ere Le Lehiak eta bat baritz Ah, ah. Leiek eta, lehiak bat Desafio bat da mm. Zalek eta bat, desafio bat bako txaren buruari ah. Dara, eh? Yeah. Ez ez dakit, ez dakit. Bat ere behal zinez? Nik pozo inatuko ditut, pixka eta estu gintan. <laughs> No, ez ez dakit, ez dakit bat ez, ez pentsatzen. Jendea biltzen da musikaren amodioaren zat, eta hori da, partekatzia da garrantzitsuena. Hori ikanen nuen. Karpe diem. Shutik <laughs> <laughs> ez? Lizker jokio zetagatik. Um, ama, iru minuta, hasi gaila gure makizuna, hasiko gira lehen kantu batekin, eta lehen kanturi, zuk duzu, ahi hande, Eh, hautatu, uh, zer zain da? Bai, makuluken, izanen da makuluken eh, taldea, uh, deskubritu nuen dola urte bat edo bi, eta egiten dute uh, uh, funk afrobit olako, olako zerbait, eta ala ere gustatzen <laughs> zaut. <laughs> Barka Josu hori zaut. Josu kuskana iten duen, beti bezala? Beti, beti, beti, beti bezala. Eta da hori reitia. Snaipera are. eta kantua show deitzen da, eraz berena azken diskatik Kantu bat. So makuluken. Makuluken taldea so kantuarekin zure gautua zen, aiande? Bai. Uh, nola jaten dugu dela uh, eh, talde horren estiloa? Boa, erran funk afrobit, baina hor afrobita ez da sura entzuten. <laughs> funk, orduan? Motuko? Boa, funk, eh, funk latino afrobit. <laughs> Post-funk. <laughs> Post-funk. uh, Olako zerbait, te koas ma duzu, hasta Eh, berba. Posibizan duke? Uh, kobriak uh, zitut, baina bai zerbait. Uh, Lantzagajia berri. Erabiltzen bate elektronikarik edo la? Bai, bai. Gero ze instrumentu birtualak edo. Bai. Bai. Bon. Deritzu zu, eh? Bai, bai, deritzua <laughs> bai, gero ez dakit. Eh, Kobriekin ez du bizki untsa... ez dakit. Ah, kasu, gauza berriak, eh, bizki ahirrek dira. Ah, ero stema dauta zu. <laughs> Legalki behar baita... Erosi. Ondoski. Nuski. Um, zuen ejola, zer izango da, susen, haste buruntan, David, eh, teknika izango zira, teknikan? Teknikan baita sortzaile ere. Sortze, musika sortzaile. <laughs> musika sortuko dut, eh, kantari ere, eta gero eh, bai grabaketa ginen dut. Teknikari edo bai grabaketa, grabaketa ginen dut ere. Hora, eta gero igoriko dut meile ez ere. Egan dut Bixenterekin azkenan uh, bakriko estira la jatxeruko dintzula kontaktuak. Bai, hori da, hori da. Hora funtzionatzen dugu, eta aski untsa martxan da. Eta aski fite normalki sortzen ditu uh, itzak, beraz, horretako uh, hartu uh, dut pixen. Bertuaria da, besente? Uh, Bertuaria da zen, ez da git, horrein uh, dik, uh, baina, bon, bertso zalea da, eta bon, badaki itzak idazten. Biziki untsa, beraz, ortako, hartu nire ekipan. <laughs> Nire ekipan, nire ekin. Zure talda horrein. <laughs> Hartu dut nire bikotean. <laughs> Bikotean. Jandez, uh, horretik, zer ingo duzu, susena? Ba, pff, me, zinez ez, ez dakitxo gara, baina uh, basua seur, deia. Gero uh, aldetik ageriko eta, eta bai gero itzak bain nikitatziko ditut hori segur. Uh, eta kantatuko ere bai edo salbuk komentzitzen badut xabi beste hau bat iteko. Mm -hmm. Eta, eta ara, gero, gero ageriko teklatu bat edo bi inbiak badia. Teklatu azkurek ere betzen zo? Ez baina bai instrumentu virtualak biziki eh, uh, <laughs> erabiliariak dira. Baina uh, bai bai gero bai hor uh, dena unkitzen alda behiz gainera beraz. Uh. Um, teknikoki zer material behar zuer den gailu bat, ze uh, programa behar zuer grabaketetaren zat, ze mikro, ze... Nik behar Oda uh, Audacity. <laughs> Ableton. <laughs> programa bat. Grabatzeko, Eh, gero eh, eh, <laughs> <laughs> bat dut kartu zon bat, ez dakit horretan. Soinu karta bat. Aleziz, 2.0. Yeah, baia. Gero bat dut hori bakarrik. eta gero mikro bat. Eta nola hitzun zu teniko ki grabatzeko hori ez dakiten entzat bat eno la marchan den etxeko estudio bat. Beraz ikusiko dut, ez <laughs> buruntan, nire ustez lehenik grabatuko dut bateria edo ritmoa. Gero horren gainean grabatuko dut. Hori, uh... grabatzen jaten zu grabatu, bateria elektrikoa da. okay. da. No, nola sortzen zu bateria hori? Entzatuko niz, uh, ordu nire egitea, beha, beltonekin egitea, sortzen al baita. Uh, eh, Horra, hamin, fez, nola zuk jutzen duzu, erritua? Ba, kizu, bai, bai. Bai, bai, kizu, baina leduk zuk zirratea. Ez dakit bat. Leduk zikusin ikasi duzuna. Uh, bera, sortu behar da midi pista bat. Eh? Bai. Eta gero, bada, eh, bateria hor eskerta eh, eskert, hautatzen dira, perkusioak edo, edo charlea, txik, txik, txik, txik, edo... <laughs> edo kez edo, voilà, bo, badira, voilà, horako gauzak. Ibe da hori itan duzu oz, beste da? Oa, oz, gaizkiten <laughs> dutez. Zure eh, pedarekin, lupen ba, dut horna geroekin oh. egitea, eh? eta gero, oja, bera sortzen da bateria edo sortzen da ritmo bat, eta gero, eh, izanen da be, gitajan ustez, gainean, eta gero hautsa azkenik eta gero moldakita bat, edo ikusiko dutea reverb edo efektu batzu uh, eh, menen dutan ez. Ez dituzu prestatuak? Reverbodiak eh, hau txaren zat usu... Bat ere, bat ere, bat ere. Eh, edo, edo hau naturala, edo hau efektuarekin, ez dakit bat ere orain, Zukaian dik. Zuka jande, Ze programarekin, fen, uh, noritzen zuen? Erabiltzen dut Reaper gehien bat, da programa libre bat. Mm. Eh, gero Ableton badut ere, baina eh, ni sobra osatu ez du asmaldi bautala. Eta gero bertin baut uh, eh, Alesis lau uh, multimix bat. <laughs> oh, zu uh, guazin ez? Eta da. Eta da. Eta da. Eta da. Eta da. Eta Beringer bat, eh? eh, bo ez, <laughs> ikusik ez. Eta, eta gero, eh, hortik pasatzen iz, eta riperretik grabatzen, eta gero instrumentu virtualak ere hartetan, uh, eh, nik etxean erabiltzen dituz uh, iteko bateriak eta dena. Mhm. Eta adibidez bateriarekin, uh, biziki uh, argi argi zaitan da, ere, txamaiten dut. Gero, uh, ara, beste gauza bat aski limitatua da, kobreekin adibidez, atxamaiten dut, bai. aski... Hai eski eh, bon, ba, baute soinu natural bat, ala ere eh, piano batek edo bateria batek bon, eh, gutio duena, edo ez dakit sobera. Egan e, e nahi du hor xabi bateria joleak ez duela bateria joko? Ez dut uste. Uh, Gero mikroaldetik eta dena indugu zinez uh, albezain gutxi beraz Garaian iten ginoen mikro batekin bakarrik, lehenik bakarrik bomboa, gero bai. beste pista bat, justu beste zerbait, eta azkenean egiten zuen piskat saltsa bat, no ez da erraz, beraz, uh, eh, pari hori uh, harturik uh, inen dugu albezain simple, beraz, uh, ikusiko. Ea nola, ze inen dugun. Hori da berda denbora eta gera berda teknika ere, bai. batzeko bateria bat ursoa. Bateria bat ursoa, bat ursoa, bat ursoa, bat ursoa, bat ursoa, bat ursoa, bat Justu horrentzat, janik uh, nahazteko denbora intzera. Ja, denbora eta gero behar da mahi bat ere uh, suportatzen dituena, mm. sorti sartze, uh, pista ezberdinetan ordena gailuan, eta bai. hori bizki kario bai. da, ere. Beraz, bon. Ez dugu eh, ahazpanenen eh, estudioa, jotako. <laughs> <laughs> Deskatzeko, Josu? Eh? Snaipera, Deus? Me Deus bat, eh, haidira kritika nien artian, nik ditut, eh, Eza, eh, haidira mintzu, nuen zertan zinean, eh, Nizan isa, zeta gitelek zeheran, beti ene izena erretu, erretu Edo gaistak bati, pentsatze usi ene izena erretu usi. Ega. Tani xintxo xintxo ene Ega. Gureko zira. Ega. <laughs> Um, Beste gatu bat, entzunongo dugu, zuri kronika mendik bost minutura, gutxi grabera Josu, baina momentuko Daviden autua entzunongo dugu, zagutatu duzu? Gautatu dut, Eraul taldea eta kantua ditzen da Katarsia. Katarsia Eraul. Katarsia Eraul. Katarxia, ditzen da kanturi erau taldea genuen hor, eta hori David ondak zen, uh, eh, autua zen, ehm, hori nahiko folka? Folka baina bateria, eh. bateria, bateria duna? Post-folka, enan Post-folka? Ritxa da, eh, <laughs> post <laughs> denetan ere Zuplako zerbait ditan luzu aldiz? Uh, Entxatzen lan bai. bai. nahi zerbait. Zerbait, zerbait, zerbait, zerbait, zerbait, zerbait, zerbait, zerbait, Ikusiko. zerbait, zerbait, zerbait, Ez dut izaruren hautsa eh, edo... Oh, Oiz falta. David, ez hori bakizu baiet. Goliat, eh? Goliat, eh? Goliat. erdi bat horrela, oita amika minuta ere eta lehen aldikotz geixo emankizuna nukeen dugu Josu Gienen kronika! zuri duzu? Bai, guazen, eh, <laughs> jonikaren zat, lehen aldikotze, geixon, zesantza zuretzat, geixo, zesantza zuretzat, entzule, zesaltza, bai. Hale, <laughs> berriz ere, Gabon, Matin, Gabon, David, Gabon Ayande, Gabon, Gabon. Andoni Egania, Gabon Entzule Eguzieri. <laughs> Etxe bizona, Entzule entzat, eh, ez ozte fezuko realdera, aitor txabari hor da, berak ditu bideoak hartzen, aste buru osoan making of bat ingo du, musikatxe altiaz, eta berale <laughs> Ba- Edo aito mendi luze ere, eh? aire bat. Eh. <laughs> Zastapen mikaina. Guazen, hene kronikarekin, hene bai, mai, mai inguruntan baitugu aiande deta David, baina eh, kide horiek, ez zuten kronikarik egin nahi gaur eh, <laughs> gomitak zirelako. Ba. Ongi etorri sortze egun untara, eta bai, matinek bere ninia aurkezten baitu eh, berriz egun musikatz, musikali, musikatzo, musikalitzo. Ba, Euskal Iratien musika txabelketa hori hor, ze izen berezial ere kritikatu gabe, eh? baina ezin egana da ez izen hori, eta sobera pertsonala, hene Sobera pertsonala zertako, itzuntan matinek gordetu baititu, beste hitz batzuk, eta hitz horiek dira matinek geien gogoko dituen gauzak mundu untan. Eta egia da. Joko bat egin dezagun orain, <laughs> lagunok. Baitu zie segundu, ogoi segundu edola, aurkitzeko zein diren hitzak gordeak hitzuntan. Ongi, on, ongi pentsatu, ongi pentsatu, ah. zentabada bat zinez ongi gordea. <laughs> Ea, zer dira itzak? Eh, musika? Bai, musika bat. <laughs> Esker. Aiande? Katsi. Katsi. Lo? Lo. Loa. <laughs> Ah. Esker. Loa. <laughs> Dia. Dia! bai. Ta... Usurratzen dut hori. Deus gehiago? Eh, Deus takit. Deus gehiago. Zerretziko eh, lehen dut. Egia ezan, pentsatzen nuen... Uh... Txilo? Txilo. Txilo, kontradantzak kadriak. Ah. Laugarren lauga kontra dantza. Matin dantzaria da, tamaite du dantza. Txilo, txilo, txilo, txilo, txilo, txilo. Eta bai, etzen batez zaila okitzia. Egia erran pixkat, eh, eta horiek sortu behar dute kantu bat, aste burrentan. Bai. Olako imaginazio batekin. Eta bai, zuizaz. Ez dut Jokori eginik, segitzen dugu aintzina. Eta, nintzen atxalde honetan, nola idatzi kronika bat, pentsatuz eh, musika atxiloaldia, lere ideia bizikion bat dela, behoita sortzi du, sortzeko kantu bat, hitzak, musika, erritmoa, gai baten inguruan, zer erten aldut, nola kritika dezaket hori <laughs> ezin dut. Eta hori nintzen, zer idatzi, zer egin. Ebe kritikatuko ditut parte hartzaileak. <laughs> Eta bai, azken finean, erresa da. Parte hartzaileak, ea, David Ondartz, Goliat, goliat, eh, bai, huitzen gira, eh, talde, untaz talde, <laughs> bakatu, ez, etzen talde bat. Bakarrik ari zen gure David, eta hartzen du, parte hartzen du talde lehiaketa batian. Aixan aipatu dugu, eh, nola erabiltzen zituen loop, pedalak eta dena, zertako? Zerradelako? Ez, hori erabiltzen duzularik, ez duzu, ne hor behar zurekin musikan aritzeko. Eta zuk partartuko duzu musikatxilaldian talde lehiaketa batian. <laughs> Eta azken gauza, goliat nunik heldu da izango iti hori. Nik enakien. Binen matinek ditetan. Goliat da Daviden egoaren izen goitia. bai. Zer bai, bai. Ego. Zure... Ah, bai, ego. Ego, ipar ego. Ez, ez, ez, egoa. Egoa. Zure burukoa. Bai, zer pentsatzen duzun zure buruaz. Bai. David, David zer zen historioan. David. Bai. David Ikia, da Goliat. Ah, Andia. Hala. <laughs> Simpleki. <laughs> Bim! Wartu siste, ordu du frango pastu ditu dala atxalde honetan idazten. Hai, <laughs> eh, segitzen nungu kalitatean ez gira bat egoko. Segi, segi, segi. Hai, hande! Hai, hande, bere azken taldea, New House, eh? Ba, New House deia, eh? euskal talde bat deitzen baita New House. Hori, nik ez dut maita adibidez. Bere anaiarekin egin du binaka. Nahi du ejan zenbat maite duen jendeekin batera aritzea musikan. Eta, urruno joanez, bere taldean zer ginituen musika instrumentuak, basua eta bateria. Nola egiten alda musika talde bat justu basua eta bateriarekin, ez da posible. Esplika dezakezu hori, eta jande. Pedalak. Pedalak pedalak hori da, trisa, aipatzen dugu, aipatzen dugu aistetik hori da. Ezken finean, parte hartzea musika atxilo aldian, lortu dute gaiten, konteniz, <laughs> trisatzea da. <laughs> Efektuak baliatzen dira, ez da behar bateri jolerik, ez da deus behar funtsian. Deus, justu ordenagailu on bat, eta fini. <laughs> Azken taldea, Antxon Laganda Bibi. Baginuen ba, ba pela, segan den hastean. Eta kritikatu ginuen, alede pixkat. Ah, ah. Ze nuen, ze nuen. Eh, ginuen. Ginuen. Bere taldearen izenari buruz, Antxon Laganda buru, egia egan biziki gustuko dut, izen bezala. <laughs> Baina pertsona bat Ez da posible, orako izen bat, ukaitea talde batentzat. entzat. Berriz errepikatzen alduzu, maitien otoi, ze pertsonek osatzen duten talde hori? Arrezen, begiratzen dut Antoine Ah, zeba hori dugu eh, taldearen izena. <laughs> ez, ez, ez. Omen bat merezi dute bere ekideak, otoi berri zerran matien. Otro, Antoine Arnaburu hau txata gitarra eta sunu teknikalia izango da, Benjamin de Labaka gitarra padan, Simon Garrat pianoan eta Gion, Guillaume Coelho bateria eta perkusuetan. Mil esker. Egeran laster bukatu da enik honika. <laughs> Espero. <laughs> Artu ginoen itzordua kalitatearekin aratsuntan, <laughs> lagunok. Justu bukatzeko eranen dut, uh, eh, matinen niniak, nini guziak bezala, baditu bizpairu arazo. Oh. Nini bat itxusia da, deia, Jaten dugu, zein polita den, zei deia ona, ez dakitze, ez dakitze, ez. Baditu bere defaultak matin. Eta izanen da, beraz, txapelketa hori, trisatzailean itzordua pedalekin, efektuekin, eta sustut modestiaren. <laughs> Hori da. Modestiaren itzulgunea. Mil eskerta biba musikali, musikatzoli, musika, musikali txoaldia. <laughs> eta opa, Josu gian, konika, pasuri. aian dertzuten genuen hor. Ja, eh, ere aldiaren eh, ez dut lanik atxeman, itxasuak batek duela atxeman. Baia. Baia. Bai, zu bezara, no. Josu. Itxasuak batek duela atxeman, jokinek duela atxeman. Jokin. Jokin irongarrai epaileak duela atxeman, lau epaile baitira musika katxilo jokin irongarrai orduan um, perkusio eta kantaria, bazia marian, uh, musikaria, zibriki bai. ere, bai, bai. Eta, eta gainera musika teorian ere biziki aditua da, eta eh, kantuan uh, maitena behar, muda taleko kantaria, eta gitarran ere, gitarra egiten baitu, eta Madian zaioz hitz egiten zatz, kantaria dena ere, eta gitarra jolea dena ere. Lau horiek epaituko dituzte lau, do bost, baktu bost taleak, eta aukeratuko zuen izan den onena. Presiste? Onena, dia... kantu onena. Ez talde honena, kantu honena. Mm. Estupen da. <laughs> Zer gaian de? Ez, ez, ez. Frosein izan. <laughs> Me, erabakiko telari zen den honena, izanen da, lere kritika gutio zuen zat uh, eh, kronikan hortan baino. <laughs> Hori da. Hori gina da. Ez ez dela hain ujirik izanen. uh, bost talde ziste musikatxilo aldian, eh, eta zuek biak zerretik parte hartzen duzue, zerretik erabaki hori hartu duzue? Uh, nik desafioro entzat. Zent, uh, aski idei originala da, eta uh, biba sumatina lele. Hori oh. okay. E itia. Zulitzatzen uh, dut, da Baki lortuko zula. Bai, eme egin ditut desafioak beraz. Bai, ez, ba, behu izan sortzi horren ez, untsa da, hola. Bai, bai, untsa, bai, bai, bikain, ideia bikain, eta beraz, uh, ah, desafio horren zato. Eh. Aian de, zuretik? Bai, behu izan nuen. E e <laughs> Eh, ez da beti, eh, beti hartzen dugu ez dakitzen bat denbora eh, batzutan kantuen idazteko eta maite intugu ez dakit itzulia gure buruari eta azkenean lehen biegunetan ateratzen dena be. normalki hori da kantua beraz beraz bon, desafioa desafioa rentzat ere Zer gure itxuten duzue, kantu hori nola izango da zunostaz? Ez dakit bat Funtxean dut Ez dakit bat ere, gero nik bieldu dut uh, grabaketaren zat <laughs> zenta musika bat sortzea aski, bo, ba, aski ez da dut eganen uh, eh, egisa dela, baina eh, gero grabatzea eta hori niretzat zailena. Beraz ikusiko, uh, ikusiko zer aterako den, ez dakit. Bai. Bo, nik ez dakit. Mhm. Ikusiko uh, mm -hmm. ustez aski, uh, aski alaia, fe depende beti uh, gaiaz, baina uh, ustez gai aski irekia aprosatuko duzien.

puntan nuen erabatzea, puse ez ez dugu, egun euroko estudio bat edo doztakitzer, beraz, bon, ne produkzio bat bezala zaila da, baina, ne ustez da, ara, simpleitea, ez, ez dira eman behar zakitzen bat pixta zenta gero bai, hor bilakatzen dira kaka, Eta kantua, kantua bera, simplearen edo entzatuko dituzue pixka bat bitxiak itea edo... Entzatuko du nik efektu emanea, ez dakit zer, me bon, alere eh, gauza aski, ez dakit... Ez sobera egisara joan, eta be ikusiko zer, voilà, zer tokatuko den, alere, desafio da, kantu bat, eh, kantu hon bat sortzea, ez bakarrik gitarra edo eh, ez bakarrik gauza simple-simplea, baina alere... Ola, ba, ikusiko. Ikusiko, eh, denboraren albera eta teknikaren albera ere. Muskelki ere, entzatuko ziste ipiskatu juna goitea, e, eh, zerbait belizia goitea. Oitura ez duzuena, berra, zekit? Nondure kusten duzu ez zuen burua. Benik, eh, erakutsi nahi dut ere, bisai behi bat edo zenta be, goliatekin ari nintzen gitarra akustikoarekin eta mm pixkan ere munduan eta hor, entzatu nahi dut ere gitarra elektrikoa, efektu batzu, dele batzu, Ea, ikusiko dut, baina nahi dut hori hori egin eta be, parada eskide gazen, eta biltzea, beraz ikusiko dut, baina nahi dut bai, beste mundu bat eh, batetara joan edo. Ba, no, delea irabiri, le dele behoita sortzi hor duko hau. <laughs> Jusku gilean gure ez da hipera. Edera. Eta nahi du, hastu bruntan... Aitore <laughs> gaizo ez du, ne hori Aitor nahi zuitz hartu, erba? Ez lasai, ondo di joa momentuz. Aitor justur dugu, e, eh, espretzen aldi guzu, eh, edo espretzen aldi guzu entzuleiz, rengo duzu, na azte buruntan, kamerarekin, zorda elburua. Pues azteko zei hartuko nahi, bi hauek guapo ateatzen <laughs> <laughs> Eta, pues, pixkat guztia, grabatzen, getatzen den guztia, azte buru osa grabatzen, eta berzea teatzen dartigan. Kusiko du, eh, gana idu, baka du, David Goliat dugun entzungo? Ez da Goliat zanen? Ez da Goliat zanen, ortako, uh, eh, puh, ez da Goliat edo David, ba, <laughs> berke gauza da, ber. Be, bai, den nahi nuen, ben, eh, gauza berizi bat entxeatu eta gauza berriak. Baina antzak da, David Goliat gabe. Hori da, baina nor da, <laughs> Goliat, bai. erraiten zuen kantuak, eh? Eh, famatuak. <laughs> Iru garen kantu bat entzungo dugu, lagudun bat goten da gure, mankizunari, eta aldi horuntan, Josu, zuduzu, erabaki. Bai. Zerbitzen dugu knife party, bonfire kantuarekin, hori da dubstepa. Bai, zaitik hori? E, Zergaitik hori, beha istan ari tuniz, e, ba, piskat kitzikan, efektuekin eta dena, baina nalere ez du nahi hori ez dela landua edo deus, baina justu efektuen bariatzea eta dena lana data eta gauza bizikionak ateratzen aldira hori erabiliz. Eta azte buruntan, elektroa bakik italna ere, eh, nahi holte. Ba bai. Bonfire, naif party taldea. Bonfire, party taldea. Bonfire, kantu antzuten genuen, naif parti uh, eh, taldearen uh, eh, kantua, eta Josu zure autua zen hori. Hai, ganiten besta, ikain, Na, biziki ongi, eh, araiz joko bikain bat, hori <laughs> eh, no bukatzeko. e, no, maite hote gehan lako estiloa, eta ez da gutitu behar tipo batek egiten alduen lana. Efektuak erabiliz. Zuretzat da da bila. Bilezkeran. <laughs> <laughs> Guzien zan da egia. Uh, bost taldeak izan amman dute haste buruntan musikatxilo aldian parte hartzeko. Uh, ainitz, dutzen zaizue? Hala ere. Ni gutxi, atxabetan eh, duza. Ah. Ha? Ah, ez, nik atxabetan eh. Ez, gero nik jakin nuen... Uh, ara, uh, ni nintzala lehena, eta zer. <laughs> Eta gero azkenan izan dira... Ez ziren lehena, Ez zinean. Abi egena. Antzontzen lehena. Ah, das, das. Eta, Davidez? Davidez? Ba, ni gutia etxameten dut, ere, bai. Hainbat talde badire Euskal Ijian, eta... Ba, domaia, domaia da. Aztaki domaia da, edo, zera, domaia da nere, nere etzat. Duzu, zure, zure, zure, zure, zure, dela, gero gutxo izaiten altzen. <laughs> Bai, jaxan, jaxan gutxo izaiten, na, zinez, gutxo izaiten altzen, ene ustez. Eta genera, da, sartzen zirela, sortu behar duzu zerbait, ez da, galdetu talde bat, eh, jotzeko egiten duena, deia da behar da zeit, hartu behar da, mm. behar dira bizpailu egun, ez uh, eh, aratz bat, ordu erdi bat, bai, eh, da, grabatzeko zeit, da sortu behar duzu zerbait, eta hori ere, ne ustez, eh, ez iziarazten, baina zailago da parte hartzea hori jakinez, azken finean. Ezin dute denak hartu berroita sortzi horren, edo, edo ahal edo nahi, eh, erdin da, bai. dedikatzea haste buru bat, bom, gana etxaneko itea hori egiten, bai. eta, eta ara, nik, nik horrentzatik dut ere, baina. Eh. No, baina da, ez dukaitea lere eh, musikatalde ezagunak edo... uh, <laughs> ez egitzarik, erran, ez dut uste demora boten horrek. Ah, ez dakit, Ola, ber desafioa, ber oita sortzi ordu, eta gindu moia da. Iduriz berri txarrak ekin handu seuletik hor. <laughs> <laughs> David, zuru ustez, haitik uh, intalde guti? Bostalde Euskal Herri... Uh, eh, ah, osoan. <laughs> gutxi, gutxi da, eta badira hainbeste artista, eta... Me bon, alere... Eh, bueno, bai, domaia da. Zinez domaia da. Oja. Bueno, bai, gutxi eh, badira talde... desberdinak... berdinak. Geroz zaila dela, ere Euskal gazteak uh, mulbizatzea, do mugitzea, olako zerbait entzat. Proiektu berri bat entzat, azkenan... Ez dena jaanik gina, gaztitxe bat egina da dola gugiorte, dienet bakitzea zer den. Olako zerbait eh, entzat, gazteak mugitza posibe no? Be, ikusten da, ez ikusten dira gaztetxeak uh, usten, ere, eh? <laughs> ez da... Fe, nizobera, <laughs> ateratzen gaztetxetan egia gen, me, eh, batzutan, fe, joten itzelarik, eh, bai, gaztetxeak usten dira, badera, ez dakit, bada beste dinamika bat, eta ere musika taldeak, ere, gero gutxiago, fein, ikusten ditut edo ez dakit gazte horiek zehai dire. Eh, ez ez ez baina... ditut, ala ere... Oai arte behar baba bai izan zela gutxitzea, baina no, ditut azken... Eh, ez dakit azken bizpairu urteetan, izan denetik badok ere behar ba elzen zauku obeki ere edo fiteago edo ez dakit baina... Eh, atxeman ditut badoken beti badera zerbait eta... Gero bai, en bolada batzu dira... Eh, izan dira urte batzun... Uh, bai, bai, kristona zen. Bai, eta... Bai, ziren eh, taldean hitz eta, eta e, berri ziten da, ne Eta berri zuzen ere taldean inazteko, funtzean ba, bada horako uste bat uh, tenderen aldetik, justuki horik uh, du programazioan talde gutio edo gaztetxek profe, programazten dilari gauzak, talde gutio berba ikusten dituzu edo talde ezberdin gutio, eta justuki jende aldo egut, baina ustez olako gauzak ez dira olako pentsamenduak ez dira atera behar haste eh, buru untatik musika bai. alditik eta beste gauza bat da izene bai, bai. hartu behar da denbora eta hori da mm. hori da zairena jendearen zat bai. hartzea denbora harem, kalatzen ditut ez dakitzen bat ordu kantu bat sortzeko ez da ongi dela edo ez eh, egitea baina mm. jendeak egin behar du Ba, Aitor, zu iruneko gazte txantzera uste dut? Bai. Nola paste da, paste dan, dinamika? Ba, dina behititzen, do do egoten da erdi Egon du, oza, azken aldiotan jetxia asko. Eta baina dia remontatzen pixka bat, baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka goruntuk goaz. A ber, baina egia da, azken aldiotan e, eh, gazteak e, ostia zaila dela mugitzea. Orduan, pues, relebo hori aia zailtzen, baina aber seietuko geha, ea hartzen dugun. uh, bai. eh, Bos minuta egoitzen dira, azken galdera bat badut, ideia bat bauzue, gaiari buruz? Ez tagit bat ere. Gaia horretazten bihar ratxan sortzitan eh, emanen dugu, hortiko iti sortzi horrean eukanen dituzue kantu bat sortzeko, estapetik buka erarte, dena sortzeko, nahazteko, grabatzeko, nahazteko, eta bilatzeko ideia bat, bate? Ata jandea bai, sukzes? Ez dut penxatu nahi ere ez Ez ez da, ez da. Ez da, ez da, ez da. Ez da, ez da, ez da. Ez da, ez Berdin ez da, ez ez Matin Perez izan da. Matin Perez ez da ez nuen. Duxu ideia bat Ez <laughs> ez dakit, hain ez Baitu duz, hola, Adib... begiratzea eta ez eh, atxabitea. Adib... Nik eh, uste duz, hola, kua zabat, eh, izah bat zira unibertsuan. <laughs> eta ez duzu hor maite izah bezala unibertsuan. Zaila <laughs> da hori. Bai. Berriz gana? Izah bat zira unibertsuan. Izah bat zira unibertsuan. Eta zure izah hauzoak ez dituzu maite. Ados. Eldu nortekule txik izan dut. Ados. Uh, eman zagun gai hori dela, zer patxasen zu gaiaz? Uh, be, duen urtean ez dute <laughs> eh, uh, izar fascistak bat dira. uh, <laughs> eh, Jandez izu galetu zuri, zer izango den zuru ustez zailena, aste Egiteko, izan musika, hitzak, grabaketa... Uh, Erabakiak hartzean ustez. Erabakiak Bai, bai. Mm. Eta ba, da, pasatzen adira ez dakit, uh, horren uh, bat eta hori ez da behar, behar da, intzinatu, eta nustez hori da, ni horren zat eh, Biti burratzen paperak, eta bai. presingo da. <laughs> David, ez zuzte, abantaila bat duzula bakarrik egitea, ze oiek bi zango dira, debatzeak sortuko dira, eta denbora galuko dute, bainte sertan. Eh, abantaila bat, abantaila bat bezala ikusten duzu bakarrik zeitea? Zetakit, kakaiten badut, eh, asumitzen <laughs> <laughs> dut, eta ez dut neor, neor nire onduan erraiteko, be, kakaiten duzu, David. Eh, hortako, ba, untxada ere bakarrik izaitia, bai, erabaki egitzen dituzu, eta are, joain zina, baina, hala, eh, ez duzu beste ikusmolderik, beraz, zaila da, ere. Eba, bantaila da, ukaitia bisentik gerrai ere. <laughs> nirekin, hori segur. Bidariko diozu, Bixenteri, guri bidari Zer hori, zer? Kantua. Kantua, bai, bai, bai, bai. Sigituko du, zuzenean sigituko bai. du. Eh, bai, bai. Zer ingo du haste burun tamerak? Uste du badu, badula Bixentina bada, eh, bada peste bat, uste du? Eh, bada dira bai. konzertuak, bera, nire ustez... Western ani, gaua. Western gaua, nire ustez, han izanen da, eta ni, be, ni estudioan. Lankide bat ega etu dit, ehartzen al zuen, edo egiten alzuen handik uh, buskatziru aldi. Zerganen nor, bai gurritar bat, niko aztea. Um, Bukatzera goaz, gure mankizuna, berreta sortzi horrein ukanitu zue biak atxetik goiti. Uh, kantu bat sortzeko, e, eh, astapiti ukal arte horreta azten dut. Uh, musika txiloldia deitzen da, berriak emango ditugu guk uh, astenetik goiti. Nik itzule ingo dut aitorrekin diakiteko zertan zareten, gutxiko labera denak. Uh, nola sentitzen zarete? Nik espero dut, justu, ez dela izanen, eh, kafe uh, egite duenak edo garagardo honena duenak uh, irabazten du. Nik ez dute baitzen. Ah, ba, ia, ia. Dik ez baitzen, eta Erratu gu eran, uh, eh, aitorri esker, ukan dugu gula making of bat. Uh, Ez horregatik. <laughs> Guztuan eria da. Eta ikusko dugu zakitzen zonbait, aste. Uh, ere emango dute beren uh, erabakia otsailaren sortzian, hemen iso emankizunean. Uh, eta horkan duzu orduan zuen erantzuna. Belur, ez? Mate? Ez bat ere. Kusiko. <laughs> Beldur biak bi Bihatxan, eh? Da, befe, beldur edo... Edo igande atxian, hola. ez dut fini, ez dut fini. Ah. Ba, etan Eh, aipatuko ipatko dugu, ipatko dugu zuen aktualitatea, bukatu entzin, Josu, esten gazurekin, bai, berriak uh, eh, fizten edo ez bate? Kronika berri. Bai, bada berri bat, bai. Bai, bai bada da, iru hilabetez eh, bakantzetan, beraz er, ez, gu, ez gu kontaktatu maiatza entzin. <laughs> maiatza entzin, hori da? Bai. Maiatzean berriz e, tultzen da, baina jamarratan dugu, zuen kantuak mainitu zuela bai, entretan. entzun gai dira, ban, gure, badugu gure bandkampa. kanpa. Bandcampa, mm -hmm. haste bat, mhm. bi? Haste bat. Haste ah, bat. Mm. Bon. Fist and Furious, Bandcamp.com, horrezkrit. Noli da, bai. Horretzen dugu, David, zola aldetik, zerbait berri? Be, beti kantuak uh, eh, bisente eh? bai. hori ratian, beraz... Eh, Euskal uh, iratietan. Euskal iratietan, markatu. Eta gero antzerkiak, ari naiz idazten, ahmedaitzeko antzerkiaren zat. Oda ontako. Horretan baitu zuen, Hori ere, bai. Ah, eta bakarrik ere gabe. <laughs> Eta New House, deetan nahizizte, ez, azken, eh, azken momentu horietan? Ez, hor gelitu gira, yeah. bat bai. Eta hor, eh, bo, eh, piskat, pausatzeko, lixeritzeko egu behi eta hori guzia, eta eta hor hasiko gira behiz. Eta hor, zure zer, zer induzu azken, azken aste horietan, azken ebete horietan, zerbait kustan dugu, zure bideoak edo, zerbait? Ba ez zer gutxi egia esan. Harinez <laughs> prestatzen, dokumental bat Greziako refusietu buruz, hori bai. Hori, uh, grabatua da? Grabatua da, eta hementik no? gutxira ikusiko dugu. Nuna txartalko da koda hori? Eh? E, no iztatera koden? Ez dakit, hemen dikan bi iruazteta. Eta nuna? Youtubeen, seguraski, bai. Nadoz, izena bau zu, Janik? Ez, hemen dikan ez, sorpresa. No. <laughs> Ise rentzat jo, jo shuri galdegin ez zuko <laughs> parega bak. Ondo jokini hungarai. Jokini bai, bai. ere ez kurala, <laughs> ez Um, Baina esker kuraion, bereziki, biar ahatxean esiko da, sortzitan gaia dugu Facebooken ere, eh, eta uh, zua diakena izango zisten oski, bero eta sortzi horren koan enditu zue, zuen kantua egiteko, be, kura ian. <laughs> 一说